ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب na hakika tulimpa Musa kitabu lakini pakatokea hitilafu kati yake na lau kuwa halikwisha tangulia neno la mula wako mlezi wangelihukumiwa na hakika wao wamo katika shaka yenye kuwatia wasiwasi.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 Na matunda hayatoki katika mafumba yake, wala mwanamke hachukui mimba, wala hazai ila kwa kujua kwake. Na siku atakayowaita akawaambia, wako wapi washirika wangu? hapo watasema tunakiri kwako ya kwamba hapana miongoni mwetu anayeshuhudia hayo wa dhalla anhum ma kanu yad'un min qabl wa dhannu ma lahum min mahis na wakawapotea wale waliokuwa wakiwaomba hapo kwanza na wakawa na yakini kuwa hawana pa kukimbilia. La yasamu al-insanu min du'ai al-khairi wa in massahu fayausun qanut, mwanadamu hachoki kuomba dua za kheri na inapompata shari mara huvunjika moyo akakata tamaa. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ Na pindi tukimwonjesha rehma itokayo kwetu baada ya kumgusa dhara, bila shaka husema, haya na yastahiki mimi, wala sidhani kuwa kiama kitakuja. Na hata nikirudishwa kwa Mola wangu mlezi, bila shaka nina mema yangu kwake. Basi kwa yakini tutawaelezea waliokufuru hayo walioyatenda, na kwa yakini tutawaonjesha adhabu ngumu. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض Na tukimneemesha mwanadamu hugeuka na kujitenga upande na inapomgusa shari huwa na madua marefu marefu. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Sema, mnaonaje? Ikiwa haya natoka kwa Mwenyezi Mungu nanyi ikawa ndiyo mmeyakataa, ni nani aliyepotea zaidi kuliko aliye katika upinzani wa mbali? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد Tutawaonyesha ishara zetu katika upeo wa mbali na katika nafsi zao wenyewe mpaka iwabainikie kwamba haya ni kweli. Je, haikutoshi kwamba Mola wako mlezi kuwa yeye ni shahidi wa kila kitu? الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط Ama wao wamo katika shaka ya kukutana na Mola wao mlezi. Ama hakika yeye amekizunguka kila kitu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ninaapa kwa hakika tulimpa Musa Taurati na watu wake wakakhtalifiana kwayo na lau ingelikuwa hukumu ya Mola wako mlezi haikuakhirishwa ewe Muhammad mpaka muda maalum kwake basi hapana shaka pangeamuliwa hukumu baina yako na hao kwa kuangolea mbali wanaokanusha na hakika makafiri katika kaumu yako wamo katika shaka na Qurani na hiyo inawatia viki na wasiwasi. Mwenye kutenda vitendo vyema ujira wake atopata mwenyewe na mwenye kutenda uovu madhambi yake atakuwa juu yake. Na Mola wako mlezi si mwenye kuwadhulumu waja wake hata mtese mtu kwa dhambi za mwingine. Kwa Mwenyezi Mungu pekee yake ndiyo unarejea ujuzi wa kusimama saa ya kiyama Matunda hayatoki kwenye vifuniko vyake, wala mwanamke hachukui mimba, wala hazai ila yeye anajua. Nakumbuka siku ambayo Mwenyezi Mungu atawaita washirikina kwa kwa kebei awaambie, wako wapi hao washirika wangu mliokuwa mkiwaomba badala yangu? Watasema kwa kutahadhari, ewe Mwenyezi Mungu, tunakujuvya kuwa sisi hatuna kushuhudia kuwa wewe una mshirika yeyote. Na hao miungu ya ushirikina kwa kiwaabudu watawapotea na waliyakinika kuwa hawana kwa kukibilia. Mwanadamu hachoki kumwomba Mola wake mlezi kwa kheri za kidunia. Ikimpata shari basi huwa mwingi wa kuikatia tamaa kheri na kuvunjika moyo hadi ya kwamba Mwenyezi Mungu hamuitiki yake. Tunapa tukimwonjesha mtu neema kwa fadhila yetu baada ya dhara kubwa iliyomsibu bila shaka usema, hii neema niliyoipata ni haki yangu mimi, wala sidhani kuwa kiama kitakuja. Na ninaapa ikitokea nikarejeshwa kwa Mola wangu mlezi, basi na huko kwake bila shaka nitapata malipo mema. Lakini sisi tunaapa, hapana shaka tutawalipo waliokufuru siku ya kiyama kwa vitendo vyao. Na hapana shaka tutawaonjesha adhabu kali iliyorindikwa juu kwa juu. Na tukimnemesha mtu huacha kutushukuru na kajitenga mbali na dini yetu. Na tukimwonjesha shari basi huwa mwingi wa kuomba madua. Ewe Muhammadi waambie hebu nabieni ikiwa hii Qurani imetoka kwa Mwenyezi Mungu nanyi mkawa mnaikataa basi nani aliyekuwa mbali mno na ukweli kuliko huyo aliye kinyume na haki? Karibuni hivi tutaonyesha hao wanaozikata ishara zetu zenye kuonyesha ukweli wako katika pande za mbinguni na ardhi na katika nafsi zao wenyewe mpaka yawadhihirikie ya kwamba uliwaletea ni haki tupu si vinginevyo. Je, wanakataa kuwa sisi tunawaletea ishara hizo? Je, haitoshi kuwa Mola wako mlezi ni mwenye kukizunguka kila kitu? Ama hakika hawa makafiri wamo katika shaka kubwa kukutana na Mola wao mlezi kwa sababu ya kuwa hawaamini kufufuliwa. Ama hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kukizunguka kila kitu kwa ujuzi wake na uwezo wake.